Book 2 86 ve 86 Sorular Geçmiş zaman 2 Es'ile El-Mazi Rakam 2 Hangi kravatın üstündeydi? أي ربطة عنق كنت ترتدي؟ Hangi arabayı satın aldın? أي سيارة قمت بشرائها؟ Hangi gazeteye abone oldun? أي جريدة قمت بالاشتراك بها؟ Kimi gördünüz? من رأيت؟ Kime rastladınız? Men qabelt. Kimi tanıdınız? Ala men taarraft. Ne zaman kalktınız? Meta nahaft. Ne zaman başladınız? Meta bedat. Ne zaman bıraktınız? Meta intehayt. Niçin uyandınız? لماذا استيقظت؟ Niçin öğretmen oldunuz? لماذا أصبحت مدرسا؟ Niçin bir taksiye bindiniz? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Nereden geldiniz? من أين أتيتم؟ Nereye gittiniz? إلى أين أنتم ذاهبون؟ Neredeydiniz? أين كنت؟ Kime yardım ettin? من ساعدت؟ Kime yazdın? لمن كتبت؟ Kime cevap verdin? من أجب